บุ๊กทูสี่สิบห้า 45 45 ที่โรงหนัง Sinemada Sinemada เราอยากไปดูหนัง Sinemaya gitmek istiyoruz. Sinemaya gitmek istiyoruz. วันนี้มีหนังดีฉาย Bugün güzel bir film oynuyor. Bugün güzel bir film oynuyor. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Film çok yeni. Film çok yeni. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Kasa nerede? Kasa nerede? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Daha boş yerler var mı? Hala boş yerler var mı? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Bilet ücretleri ne kadar? Bilet ücretleri ne kadar? หนังเริ่มกี่โมงคะ Gösteri ne zaman başlıyor? Gösteri ne zaman başlıyor? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Film ne kadar sürüyor? Film ne kadar sürüyor? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Bilet rezerve edilebiliyor mu? Bilet rezerve edilebiliyor mu? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Ben arkada oturmak istiyorum. Ben arkada oturmak istiyorum. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Ben önde oturmak istiyorum. Ben önde oturmak istiyorum. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Ben ortada oturmak istiyorum. Ben ortada oturmak istiyorum. หนังน่าตื่นเต้น Film heyecanlıydı. Film heyecanlıydı. หนังไม่น่าเบื่อ Film sıkıcı değildi. Film sıkıcı değildi. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Ama filmin romanı daha iyiydi.